ปัญหา อย่างนั้น ธรรมะที่แสดงใจสัมผัสกับใจอยู่เรื่อยๆผลที่สุดจิตใจก็สงบจิตใจก็เย็น สั้น คือการตังธรรมะไม่เป็นรักษาจิตรักษาใจของตัวไม่เย็นไม่สงบดังนั้นระยะที่เราฟังธรรมะขอให้ถือว่าเป็นการภาวนาในตัว ทุกสิ่งทุกอย่างทางอดีตอนาคตหักห้ามเอาไว้ให้ใจอยู่ปัจจุบันจะกำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธก็ให้กำหนดได้ หรือว่าธรรมะที่เป็นแสดงไปถ้ามนแสดงไปที่อื่นคือสอนกายสอนใจของทุกคน หรือหนึ่งแสดงไปนอกเรื่องของกายของใจท่านแสดงไปเมื่อท่านแสดงขอบเขตของธรรมะของกายของใจ เราก็มีกายมีใจ บุญนี้ก็มีกายมีใจสื่อแสดงก็เอากายเอาใจเป็นการแสดง เมื่ออย่างนั้นการฟังมันก็เข้าใจง่ายเพราะกายเราก็มีใจเราก็มีไม่ใช่ละปัญหาเรื่องอันอื่นมาแสดงกายใจนี้เป็นปัญหาสำคัญพวกเราท่านของจิตจิตเป็นกันเนี่ย เนพบชาติหยุดยาวมา ตลอดเวลา ก็เพราะการหลงกายหลงใจ ของตัวเราเองนอกจากนั้นก็หลงคนอื่น เนื่องจากใจของเราไม่ฉลาดไม่มีธรรมะไม่สามารถที่จะแก้ไขขับไล่ที่เหลือปัญหาความ ดิ่งหลงของใจให้ตกออกไปเพราะสมมติของโลกที่เราเกิดมาเคยได้สลับรับตังกันมาเคยใส่คิดติดตามกันมา อย่างสมมติต่างๆนานามันฝังลึกในสายหน้าที่จะแก้ไขหายใจรู้เห็นเป็นจริงในอัดในทันได้ฉะนั้นการฝึกอบรมจิตการตั้งธรรมะ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ใจของเราในที่นีีพจามาหาความจริงที่จิตใจของจิตยุ่งเกี่ยวต่างๆจิตใจนี้ มันยุ่งเกี่ยวหลุ่มหลง ในเรื่องของกายมากมายจนหลงไหลใส่ฝันไม่เข้าใจสิ่งนั้น ตามเป็นจริงของมันทางธรรมะท่านจึงสอนให้ที่นี้ที่เจรณาศึกษาหาความจริงในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้จิตใจหลงไหลใส่ฝันไปตามเรื่องของกิเลสปัญหา การพิจารณาการศึกษานั้น ศึกษากายเป็นเบื้องต้น ายนี้เป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงแต่ความจริงกายมันไม่หลงใจมันหลง มันไม่รู้ไม่พอใจว่ากายอันนี้มีอะไรแน่นอนโดยส่วนใหญ่โลก เขาถือว่าสวยแล้วก็สมมติไปตามเขาติดข้องไปตามเขาว่ามันสวย มันงามอย่างนั้นอย่างนี้ ศึกษาธรรมะท่านให้พิจารณาตามเป็นจริงก็คือพิจารณาตายนี้ ตามเป็นจริงของมันจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็ถูก เพราะธาตุนั้นท่านใส่เอาไว้ธาตุใหญ่ๆที่สำคัญในกายก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟ มาประกอบเป็นเข้าเรียกว่ากาย สมมติอีกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลพับกันไปเรื่อย ว่าหนึ่งว่าสาวว่าแกว่าเท่าว่าี้ยว่างานสมมติพับพับพับเรื่อยไปผลที่สุด ความจริงของกายนั้นเป็นอย่างไร พวกเราท่านไม่เคยวินิจฉัย ไม่เคยพินิจเจอมา จึงหลงสิดชนิดเรื่อยมา ตลอดปัจจุบันทุกวันนี้ แล้วต้องเพิกชนิดออกไป เอาอัดเอาทำเขอาส่องดูเรื่องของกายให้แยกาดที่เจอมาทางชาติกายที่เจอมาให้มันทราบตามเป็นจริงของมันถาดที่ขนแข็ง ท่านจะเรียกว่าธาตุดินเป็นต้นว่าเจสาคือผมขนเลยมานาขาทันตาเลี้ยยลงไปธาตุดินท่านบอกย้ายเลยสำรับตำรามันมีอยู่สิบอย่างมีทางสมุติแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันก็มีอยู่ในตัวของเราธาตุเหล่านี้เรียกธาตุดินคือแองสี่ ่นที่แข็งถ้าที่เอิอาบ ไหลไปไหลมาได้ทำเรียกว่าถาดน้ำมี่ก็มีอยู่ในกายของเราอีกทางตำราผันแยกเอาไว้ติแสงอย่างนอกจากนั้นก็ทานลมที่พัดขึ้นเบ่างสูงทานลมเบื้องหลังตลอดถึงลมในท้องในไส้ลมหายใจเข้าออก ขาดไจกับความอบอุ่นในเมื่อในตัวของเราเรียกว่าขาดไฟธาตุเหล่านี้ประกอบกันเข้าเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคล แต่ถ้าแยกแยะออกไปธาตุเหล่านี้มันไม่มีธาตุไหนไม่มีตรงใดที่มันว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นบุคคล แต่สมมติ เขาเรียกว่าสัตว์ระบุคคแต่ถ้าที่เจมาทางธรรมาที่ฐานนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่จิตตรงไหนเราไปถามดูก็พอทราบได้มันอย่ายมันเป็นผมเป็นขน เป็นเล็บเป็นฟันไหมนั้นไม่มีต่อภาพนี้ไม่มีการลุ่มหลง ในจิตในใจเราจะหลงไหลใส่ฝันขนาดไหนภาพอันนี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไร มันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันไม่หลงไหลกับใครทั้งนั้นหน้าที่ของมันเกิดมาก็แปรปลี่ยนไปตามสภาพของมัน ถึงเราจะบำรุงรักษาดีดีขนาดไหนธาตุเหล่านี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็แปรสภาพของมันไปตามเรื่องของมันผลที่สุดธาตุเหล่านี้ก็แตกสลายจากกัน นก็ไปเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแต่ถาลมถาไฟนั้นเป็นถาที่ละเอียดเรามองไม่เห็นอาศัยสัมผัสเพียงทราบมันดับไปเดียวกัน แต่มันดับไปที่ไหนเราก็มองเห็นไม่ได้อยากจะปฏิเสธว่าถาดไฟถาดลมนั้น มันไม่มี มันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน มันยังมีอยู่ แต่มันไปตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อันออกจากกายของเราไป มันก็ไปตามหน้าที่ของมันนี่ถาดขันของสัตท์ของบุคคลเป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ ความเลื่อนหลงของจิตของใจจิตไปสำคัญมันหมายว่าหญิงว่าชายว่าเสียว่างานต่าง มันจะค่อยถอนไปหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใส่สัตว์บุคคล ตัวเป็นเราเขา มันเป็นท่านี่ที่เยนาในทางท่าเผยแก้ไขขับไล่สมมติของใจ ที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเราว่าของเราว่าคนนั้นคนนี้ถ้าจะพิจารนา หาทางแก้ไขความกำหนัดยินดีของใจที่ถือว่าเสียอย่างงามก็พิจารณาในทางตรงกันข้ามกับสมมติของโลกที่เขาถือกันก็พิจารณากายทั้งใจอีกแหละดูให้ถั่วถึงให้เข้าใจชัดเจนในความจริงของมันถาดขันอันนี้ กว้างอันนี้ที่เราหลุ่มหลงกันเดี๋ยวสมมติทางโลกว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ทางธรรมะที่จะแก้กิเลสปัญหาราคาข้องใจทางการที่เจอมาทางอสุภะอสุภังตามความเป็นจริงของมันในถาดในขันของพวกเราท่านในมีอะไรที่แม่ยินดีชอบใจ ถ้าหากทีจเจณาเห็นจริงไปจักใจนั้นจะเกิดตั้งเวชสลดใจ เพราะความลุ่มหลงห่อหุ้มจิตใจถึงลงลุ่มหลงในเรื่องของกายหลาชายหลาหญิงหลายสวยหลายงามนั้นมันเป็นมาตลอดระยะเวลาไม่ทราบสภาพความจริงของมันว่าเป็นอย่างไร ถ้าจิตใจ ที่นี้พิจารณาทางอสุภะคือพิจารณาความหนเ่สวยหนงามพิจารณาตามเป็นจริงทั้งนั้นไมยว่า อะไรในตัวของเราท่านมันสกปรกตกหล่นลงที่ไหนก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครยินดี ตั้งอยู่กวาดูแลรักษา เป็นภาระสำคัญในอย่างนั้น ความเน่ายหน็นแต่ตีกูลของกาย มันก็ย่มออกมาไหลออกมาให้พวกเราท่านได้ทราบได้เห็นกันอยู่ชำระกันอยู่เรื่อยๆเพราะกายมันถูกกระปกแต่เราหลุ่มหลงงมงายถือไหลยิ้มไหลชายไหลสวยไหลงามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตติดข้องในสมมติถ้าพิจารณาทางด้าน เห็นจริงประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นของปฏิกูลอสุภะอสุพังในหน้ากำหนักในหน้ายินดีในหน้าเพลิดเพลินหลงไหลกำหนดจิตกำหนดใจลงไป หลับตาลงไปแทนที่มันจะอยู่ในเนื้อในหนังหนอกนอกมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเป็นอาจเป็นธรรมจริงจังมันจะเห็น อสุภะอสุพังความปฏิกูลของกายคือเกิดอุคหะติดตาติดใจได้มองไปที่ไหนในกายของตัวก็มีแต่ของเชื่อของเหน่าของหนึ่งของเป็นปฏิกูลทั้งนั้นผลที่สุดเนื้อหนังผุพังลงไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูก ในเนื้อในตัวเขาตัวเองมันสวยมันงามไหมมันมีอะไรที่เป็นคุณค่าสาระทำให้จิตใจใส่สันลุ่มหลงถ้ามันเห็นชัดเินจริงจังอย่างนั้น มันจะเกิดสลดสังเวชจิตจิตไปจิตข้องในสมมติถ้ามันเห็นในจิตในใจทั้งตนนี่คือคนที่ประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดทีนี้พิจารณาธรรมะในข้องติด ในเรื่องของกายเพราะกายมันหน่อยมันเหม็นมันเห็น เป็นของสกปรกของปฏิกูลเนี่ยจิตของเราฝึกหัดปฏิบัติเกิดอุคหะมีนิดจิตในใจอย่างนั้น ใจที่ไหนแทนที่มันจะหลงไหลใส่ฝันในรูปต่างๆ ่ว่าลูกหญิงลูกชายก่อขึ้นมาเป็นกายแล้ว มันเน่ามันเหม็นมันจะพิกูลเดียวกันทั้งนั้น มันเห็นภาษาอย่างนั้นก็ไม่ติดไม่ข้องไม่ยึดไม่ถือไม่กำหนัดไม่ยินดีในรูปนั่นนั้นเขาจะยึดอย่างไรก็พูดไปตามโลกของเขา แต่จิตใจของเรา จะลืมหลงเหมือนเก่าก่อนที่เราไม่เคยศึกษาไม่เคยประพฤติปฏิบัตินั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเห็นประจากชัดเจนในจิตในใจนี่คือการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดที่นี่พิจารณาธรรมะใจเนี่ยมีธรรมะฝึกธรรมะพิจารณาในทางธรรมะ เรื่องกิเลสปัญหาที่ไปยุ่งเกี่ยวกับจิตกับใจมันค่อยถอนออกไปตกออกไปหลุดออกไปใจในลืมหลงเมื่อบอดเหมก่อนใจในวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความลืมหลงเรื่องกิเลสปัญหาเขาตัวใจจึงสว่างสวัยใจจึงสงบเย็น อยู่ในสถานที่ใดมีความสุขความสบายทางใจ พอการแก้ไขขับไล่เรื่องความลุ่มหลงเรื่องที่เหลือปัญหาของตัวออกไป มีการ่เจอมาศึกษาปฏิบัติธรรมะเกิดคุณค่าสาระจากการกระทำบำเพ็ญของตนพอเห็นความเย็นความสงบไปสถานที่ใด มีแต่อาจแต่ทำถั่วไป เห็นอะไรน้วนำมาที่นี้ที่เจมาแก้ไขเพื่อให้ใจเกิดปัญญาสามารถละถอนความยึดถือของจิตของใจ เมื่อเป็นอย่างนั้นใจสงบได้ใจสุขได้ใจมีสติมีปัญญาภายในท่านจึงเป็นโลกาวิถู คือรู้แจ้งในตัวของท่านว่าธาตุขันอันนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคล เป็นไปจะธาตุทั้งสี่ผสมกันเข้า ขันทั้งห้าที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นสมมติอันหนึ่ง มันมีเดียวกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าอดีตอนาคตแต่จุดันเรารู้เราเข้าใจ ตัวของเราชัดเจนอย่างไร อดีตอนาคตมันก็หมดไปเพราะคนเกิดใหม่เขาก็จะเป็นไปทำงางเดียวกันกับเราผลที่สุดเขาก็จะต้องล้มหายตายไป คนที่ตายไปแล้วในอดีตก็เหมือนกันกับเราอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสงสัยของใจอีกนี่คือการที่นิพพารณาเรื่องของธรรมะธรรมะ จึงเป็นเครื่องสองเรื่องโลกต่างๆให้สว่างสวัยให้ปจักในใจ คนที่ลืมหลงโลกเท่าไรอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นก็ยิ่งลำบากเท่านั้นเราไม่ค่อยสังเวนระวังใจกันมีจะปล่อยไปตามเรื่องของโลกเรื่องของสมมติเราจึงของติดคิดแยะ ในสิ่งต่างๆอูเรื่อยๆมันมีความสงบสุขให้ พอมาฝึกอบรมใจทั้งตัวสอนใจทั้งตัว ที่จะมาอาจทำชระใจทั้งตัวสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆ เคยมาลบกวนจิตใจคสยตกใจขาดไปเบาไปสบายไปใจสว่างใจสวยใจสงบใจเย็น นี่คือการฝึกการบำเพ็ญในทางธรรมะถ้าใครฝึก ปฏิบัติได้ เข้าใจในเรื่องของธรรมะโลกอันนี้ ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเหยียดยุจิตใจให้ลุ่มหลงติดข้องเพราะสมมติต่าง ๆนั้นถ้าหากเราที่นี่่ิจอมาตามธรรมะแล้ว มันแก้ไปหลุดไป การแก้สมมติไป หลุดจากสมมติไปเดี๋ยวใจของตัวเองนั่นแหละ ใหเรียกว่าวิมิตคือความคนไปจาก ความคล่องจิตในเรื่องสมมติต่างๆแต่ก่อนมันเคยลุ่มเคยหลงตาเห็นรูปพอเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ถ้ามันชอบ มันยินดีมันก็เกิดราคะปัญหาถ้ามันไม่ชอบไม่ยินดีมันก็เกิดความไม่พอใจเสียมันโกรธ แค้นในสิ่งเหล่านั้น มันเลยทุกข์ไม่เผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเสียงก็เหมือนกัน มันเป็นทิ่เป็นภัยใหญ่หลวงถ้าหากคนไม่มีธรรมะลมปากของคนสามารถที่จะทำภัยอันตรายได้มากร้อนไม่ ยิ่งกว่าไฟธรรมดาพอลมปากเย็นกว่าเย็นสนิท สังจิตสังใจของคนเพราะลมปากถ้าหากคนมีธรรมะที่มีพิจารณาเรื่องรูปก็ดีเสียงก็ดีว่าสิ่งเหล่านี้ มันมีมาก่อน แต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็น มันก็มีอยู่แล้ว เราเห็น มันก็มีอยู่อย่างนั้นและสิ่งเหล่านี้ มันจะไปสู่ จุดหมายปลายทางอย่างไรกัน เราทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแปรปรวนและแตกสลาย เสียงก็เหมือนกันเขาสำเราเสริมเยินยาพูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้กำหนัดยินดีทำให้หลุ่มหลงจิตใจ เสียงนั้นดับไประยะยาวนานขนาดไหน แต่สัญญาอารมณ์ความยึดถือของใจ มันผูกมัดไว้ทำให้ใจยินดีทำให้ใจหลุ่มหลงเถิดเพลินไป ถ้าเขาด่าเขาว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบใจเราก็ทำนโยกัน ทั้งสิ่งเหล่านั้นเสียงเหล่านั้น ดับไประยะยาวนานแต่เราก็นำมาคิดมาอ่านมาปรุงขึ้นทำให้จิตใจโกรธแค้นเหล่าั้นเป็นไปทำนองนั้น เพราะปัญญาของเราในทางธรรมะหนึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งเหล่านี้ ให้หายออกไปจากใจ ใจจึงลุ่มหลงเรื่อยไป โลกอันนี้ลูกก็ดีเสียงก็ดีมันมีมาแต่แต่ไหนแต่ไร คนหลงจึงไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้พอไปที่ไหนก็เจอรูปเจอเสียงเจอสิ่งเจอรับแต่คนมีธรรมะในจิตในใจนั้น ท่านไม่ลุ่มหลงท่านพิจารณา ตามเป็นจริงและปล่อยวางในสิ่งเห่านั้นรูปมันมีอยู่กว่าสัตว์แต่ละรูปเราเป็นอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็ทำนองเดยกันเขาจะสังเสริญเยินยอมันก็ดับไปเขาจะจิตชินนินทามันก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือเอาไว้มันปล่อยไปวางไปพอพูดจบมันก็ดับ นี่หมายถึงเรื่องปุถุีมีธรรมะในใจที่แก้ไขตัวเกี่ยวความสงบท่านจึงอยู่สงบ ไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนจิตใจ ให้ชอบ ให้ยินดี ให้ตัหงกดแค้นต่างๆมีหมายถึงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอาจทำระวังสังวรใจภายใน ดีใจของตัวที่มันชอบมันยินดีในเรื่องต่างๆนั้น มันให้ทุกข์ให้โทษหรือ มันให้คุณให้ประโยชน์อย่างไรที่มันตำหนใคขนั้นมันมีความสุขความสบายนะการแต่งที่มิพพานาเพื่อให้จิตเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเข้าใจชัดเจนเห็นประจัก ันก็ละได้ถอนได้นี่มันไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจทั้งตัว จะอยู่สถานที่ใด ถึงสถานที่จะสงบไม่มีอะไรภายนอกมารบกวนแต่จิตใจก็ยินงได้ว่าเวคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่ในที่สงบก็กลัว อันนั้นกลัวอันนี้ทั้งทั้งที่สิ่งที่เรากลัวนั้นไม่มี แต่มันก็คิดเอาเดาเอาปรุงเอาว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้น มันจะเป็นไปอย่างนี้เลยไปขาดไปฝันทำให้จิตใจของตัวเองว่าวุ่นยุ่งเกี่ยวหาความสงบ หาความรู้เรื่องไม่ได้นักภาวนานักชำระใจจึงควรแก้ไขควรที่นิพพามาดูสิ่งต่าง ให้เห็นตามเป็นจริงของมันแต่จิตใจที่จะเห็นเด่นชัดอย่างนั้น ทางศาสนาครูอาจารย์ผ่านเคยแนะสอนให้ฝึกสมาธิคือความสงบของใจเสียก่อนถ้าที่จจนาสิ่งเบาโดยหนึ่งมีความสงบของใจที่ใจนาไปเท่าไรมันก็ขาดหมายไปมันไม่ขาด ไม่ตกให้ ความจริงปัญญา มันมีทุกคน ความคิดนึกมันมีทุกคน แต่มันนึกคิดไปคนละอย่างละแบบนึกคิดไปในทางโลกทางผิดจิตใจจะเดือดร้อนนึกคิดไปในทางธรรมะจิตใจจะเยือกเย็น เดี๋ยวใจจะละจะถอนจะเกิดปัญญาสามารถหันหันตัดเรื่องของ ราคาปัญหาได้ต้องอาศัย ความสงบของใจคือสมาธิก่อนผ่านจึงสอนให้ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิคือความสงบของใจนั้น ทางศาสนาถือว่าสมถะคือฝึกเพื่อความสงบ ให้สงบเสียก่อนยิ่งเข้าชีวิตพิจารณาต่อไป การสงบของใจการฝึกใจนั้นบางท่านบางคนก็ต้องอาศัย การบริกรรมบางท่านบางคนก็อาศัยลมหายใจบางท่านบางคนก็อาศัย การชีวิตพิจารณาพิจารณาไปใจสงบไป แต่บางท่านบางคนถ้าหากส่งเหตุพิจารณาข้างนอกมันไม่สงบให้มันเลยเถิดเลยแดนออกไป อย่างนั้นจัง อาศัยการบริกรรมจะบริกรรมพุทโธธรรมโม สังโฆหรือตาตาก็ได้ ให้จิตมันสัมผัสกับคำบริกรรมอยู่นั้นในปล่อยให้จิตยกคิดไปเรื่องอื่น ถึงเกิดขึ้นผ่านมาอย่าไปติดตามเรื่องต่างๆ ให้ถือว่าคำบริกรรมของเรานั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปถ้าหากเรา ไปจิตในการคิดปรุงของใจอะไรผ่านมาก็ลืมทำบริกรรมไปเสียตามไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็หายไปกลับมาบริกรรมใหม่อยู่อย่างนั้นนั่นใมทันเหตุการณ์แต่ผูกใจนั่นบริกรรมอยู่นั้นเป็นใจของเรา อยู่กับคำบริกรรมสัมผัสอยู่นั้นไม่ได้ออก เรื่องอื่นผลที่สุดเนี่ยจิตสัมผัสกับคำบริกรรมข้งตัวอยู่ เยี่ยงนอกในในยิ่งเกี่ยวอะไร ใจค่อยจะสงบความสงบของใจบางท่านบางคนก็เหมือนตกเหวยืดลงไปบางท่านบางคนก็เหมือนถึงก่อนหินก่อนดินลงไปในน้ำใส่จมลงไปจมลงไปจนถึง พื้น นี่คือความสงบแต่มันจะเกิดขึ้นแบบไหน อย่างไรนั้น อาศัยสุขประพิปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจจากตัวของตัวเองเพราะตัวเป็นคนทำตัวต้องเห็นตัวต้องเป็นเนี่ยมันสงบ็งถึงที่ของมัน จิตใจไม่ได้ขาดไม่สันตามเวลาเพราะมันจิตเป็นหนึ่งไม่ได้คิด ได้ปรุงอะไรมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวกายทั้งกายมันก็มาดินึกว่ามันนั่งมันยืนมันนอนมันเดินอยู่ที่ไหน